يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن dukkan yabo da godiya da jinjinawa da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da gudunmawarsa da kariyarsa wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye Allah ya shiryar da mu wanda Allah ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da daukaka da daraja da girmama su tabbata ga manzon Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cikamakin annaba shugaban manzanni wanda Allah ya aika shi rahama ga talikai da alayansa da sahabbansa masu daraja da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama masu sauraron mu a wannan shiri na kundin tarihi a baya mun yi bayani yadda ta kwace tsakanin musulmi da kuma Qurayshawa kafirai a yakin Badar wanda shine yaƙi na farko babba da musulmi suka fara tunkara tsakaninsu da kafirai an daɗe dama ana jin haushin juna da haka wannan yaki ya zama kamar kecere ne ne tsakanin wato kallon da kafiran maka suke wa musulunci da musulmi kuma wannan yaƙi shi ya zama mabuɗin nasara da al'ummar musulmi suka samu domin sun karya waɗanda suka fi kowa ƙarfi a cikin larabawa sun kuma karya waɗanda suka fi musguna musu sun karya waɗanda asali danginsu ne domin lokacin da ake yakin badar wato ɓangarorin guda biyu kusan ‘yan uwan juna ne a wani ɓangaren za ka ga ga uba a ɓangaren musulmi ga ɗa wani ɓangaren kafirai ga uba ɓangaren musulmi ga ɗa gawa a nan ga ƙani a wato kusan dama an san juna kuma dangin juna ne tare aka girma wasu ma suka haifi wasu amma addini ya raba saboda waɗannan sun yi imani waɗannan ba su ba haka a wannan guri an fafata kuma kamar wato shi Abu Jahil wanda ne commander in chief na bangaren kafirai wato ya fadi kasa kuma sahabbai wasu matasa guda biyu yan Madina ne suka kashe shi Abdullahi bin Mas'ud zo ya karasa shi har da suka zo suna musun a cikin su waye kashe shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nuna min takobinku da suka daga takobban su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli jinin da ke jikin kowace takobi yake ku kuka taru ku bi kuka kashe shi a waɗannan matasa 'yan Madina saboda labarin da suke ji na Abu Jahil da irin yadda ya matsa musulunci da musulmi suka dauki albashi cewa ko in Allah kai su yaki su ba wanda za su tankara sai shi ko shi ko su kuma Allah ya ba su nasara suka zubar da shi ƙasa suka rauna kashi, kuma Abdullahi bin Mas'ud ya zo ya ƙara tashi ya guntule kansa haka nan wato Umar ya bin Khalaf wanda ya fi kowa matsawa Bilal da duka da dauri da ja a ƙasa da saki a rana da daura masa sarka da sasari ya sa yara su ta jifansa suna tattaka shi yau sai gashi shi ma sun haɗu wato Bilal ya samu nasara ya fado da shi ƙasa ya kashe shi haka nan duk manyan manyan nan da suka ce ba za a yi musulunci ba waɗanda suka ɗauki wato tumbun ko ko mahaifa na tsohon raƙumi suka ɗora a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin yana sallah ya musu addu'a dukkanin su gabaki ɗaya waɗannan sai da aka ga gawawakin su sun mutu kuma aka gansu a ƙasa wato har annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka tara gawawwakin gabaki ɗaya waɗanda aka kashe su saba'in ɗin nan ya wato sa a zuba su a wata tsohuwar rijiya da take a nan badar bayan an zuba su a wannan rijiya ya zo kan gawawwakin su ya tsaya ya yi musu magana ya ce to ku kun yi alkawari cewa ba za a bauta Allah ba za a yi addini ba yau gashi Allah ta'ala ya kashe ku ya ɗaukaka addinin musulunci shin kun samu abin da nake gaya muku cewa in ba ku ba Allah ba zai muku azaba gaskiya sai sayyidina Umar yazo yace ya Rasulullahi kake magana da gawawaki bayan sun mutu sun zama mushe yace ai kai da kake nan fi su ji ba Allah ya sa musu ji amsa ce kadai ba za su iya bayawa ba zaka da wannan ne ta kare da waɗannan mutane 70 waɗanda aka kashe su kuma 70 aka taho da su waɗannan 70 da aka taho da su sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar sahabbai kamar da Ibn Qayyim ya kawo a cikin Zadul Ma'ad cewa ya za a yi da waɗannan mutum 70 da aka kama sayyidina Umar yace ni shawara ta a yanka su ka aba kowa ya koma gida kowa a kashe shi wannan shine zai nuna wa duniya cewa tunda hadda dangin mu a ciki kowa a hada shi da dan uwansa ya kashe shi dan mu nuna musu soyayyar musulunci da yan uwantakan musulunci ta fita jini in ba addini a cikin ta to aka ce akwai mai wata shawara kuma sayyidina Abubakar yace ni shawara ta ba a kashe su bane a dora musu fansa kowa ibiya fansa yanzu wannan gwamnati ta mu sabuwa tana bukatan kuɗi wannan kuɗi da suka fashi kansu da shi za mu yi amfani da shi mu tayar da komaɗa na tattalin arziki na wannan sabuwar gwamnati ta mu. sannan kuma in Allah ya shirye su riba ta biyu kenan wato sai su musulunta sai kaga kuma sun zo sun amfana musulunci daga baya to wannan shawara ta sayyidina Abubakar a shawara ce mai ƙarfi domin ta bayar da mafita guda biyu kuma ta zo da alheri guda biyu haka nan shawara sayyidina Umar shawara ce mai ƙarfi don za ta nuna izzar musulunci da ɗaukakarsa to ruwaya ta zo wato a cikin ibnu kasir da musnad na imamu ahmad cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki shawaran sayyidina abubakar na cewa dora musu fansa su biya kuma Allah ya shirye su su musulunta kaga an ci riba biyu kenan bayan ya yaba wa ra'ayin kowanne kamar yadda ya zo a cikin zadul ma'ad ya yaba wa ra'ayin sayyidina abubakar cewa kai sayyidina abubakar wannan shawara taka ta nuna halinka yayi daidai da irin halin annabi ibrahim yake cewa faman tabi'ani fa innahu minni wanda ya bi ni shine nawa wa man asani fa innaka ghafurur rahim wanda kuma ya saba min to kai ne gafara ne mai jin kai kuma halinka yayi daidai da na annabi Isa da yake cewa in tu'adhibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim da yake wa in in tu'adhibhum fa innahum ibaduk kaga sai wato yace in kai musu azaba bayin ka ne in kuma kai musu gafara dama kai mabuwayi ne mai hikima wato magana annabi Isa da annabi Ibrahim akan kafirai ta zamo da sassauci a ciki da nema musu afuwa da jin kai saboda haka sai ya zama wannan yayi daidai da irin halin annabi Ibrahim mutum ne wato irin halin annabi wato ko kuma mu ce wato sayyidina Abubakar domin hali ne na taushi amma tare da imani kuma halin sayyidina Umar yayi daidai da halin wato annabi Musa da wato yayi addu'a akan Fir'auna yace rabbana innaka atayta fir'auna mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabili rabbana qnis ala amwalihim washdid ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al azab al alim kun ga ana annabi Musa bayan fir'auna ya fike shi sai addu'a cewa amma a halaka fir'aunan gabaki ɗaya da shi da gidansa a halaka kowa dukkan Allah ya basu ma saboda haka <clears throat> anan yayi daidai ra'ayin sayyidina Umar yayi daidai da wannan magana ta annabi Musa sannan yace kuma kai dai kama da annabi nuhu da yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa yalidu illa fajiran kafara kun ga anan ra'ayinsa ko shawararsa ta yi daidai da waɗannan dan haka kowanne shawarar da ya bayar abakar ce, kuma kowanne cikin su ya dau hali daga cikin halin annabawa wanda shi annabi wato Ibrahim da annabi Isa wato mutane ne waɗanda suka yi addu'a na Allah ya shirye mutanensu haka nan kuma annabi Musa da annabi Nuhu sun yi addu'a Allah halakar da mutanen su da suka kangare musu haka shawarwarin waɗannan sahabbai manya guda biyu kowanne aka ɗauka aka yi amfani da shi akwai alheri a ciki to amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai rinjayar da shawara sayyidina Abubakar aka dora musu fansa ta kuɗi aka ce kowa je kawo kuɗi adadi kaza ya fanshi kansa to amma akwai mutum biyu waɗanda masu tsananin gaba ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai Uqbatu bin Abi Mu'ayth wanda muka ce a maka hayya ne mai tofa Annabi sallallahu alaihi wasallam yau a fuska wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za a sake shi ba ko nawa ya bayar a kashe shi sannan akwai annadar bin Al-Harith wanda shi ma ya dade yana zagin musulunci har isgiri yake wa Qur'ani to shi ma yau gashi ya zo hannu da haka shi ma aka ce ba za a karɓi fansa a kansa ba a kashe shi sauran kuwa aka ce kowa ya bada fansa har sahabbai suka shawara suka ce to ai ga mun annabi an kamo ham a wato abin nan Abbas al-Abbas yana ciki sai suka ce ya rasulullah za mu saki Abbas domin mun ga dan uwanka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sake shi kar kuma ku rage masa ko sun kwabo sai ya biya yadda kowa iya so da aka sahabbai suka dora ma fansa shi ma aka kawo kuɗi daga maka aka fanshe shi to ragowan kuma waɗanda su ba su da wanda za su fanshe su kuma su ba su kai laifin da za a kashe su ba ga su a hannu tsuru tsuru sai aka shawarci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga wasu su taron su ma sun rasa wanda zai fanshe su ya za a yi da su annabi sallallahu alaihi wa ya ce to wanda ya iya karatu da rubutu ya koyawa wato ɗaya ko biyu daga cikin ƴaƴan Madina karatu da rubutu a bakacin wannan wato fansa ta ransa saboda wannan ruwaya duk da malamai sun bi afa isnadinta to amma dai a cikin zadul ma'ar ibnu qayyim ya kawo ta kuma masu tahqiqin littafin su Sheikh Sha'ib Arnaut sun faɗi bayanin da Hafiz ibn Hajar Asqalani ya akan wannan ruwaya cewa akwai wani mutum a cikin isnadin wanda ruwaya ta bata da ƙarfi ita ta nuna cewa ko kuma wannan ruwaya Ibn Qayyim yace tana nuna muhimmancin ilimi a addinin musulunci kuma za a iya fansan mutum da aiki wato mutum zai iya fansar kansa ta hanyar wani aiki kamar da ya nan mutane kafare suka fanshi kansu ta hanyar wato ainihin koyawa ya'yan Madina ko yaran Madina karatu wannan karatu da suka koyar da ƴaƴan Madina shine fansa ga rayukansu wato shi yake daidai da ransu kuma wannan ya nuna yadda addinin musulunci ya bawa ilimi muhimmanci da kuma yadda ya dauki ilimi da daraja da martaba da kuma yadda yake zuga musulmi su yi karatu musamman karatun addini da kuma karatun zamani wanda da su ne ake iya mallakar duniya in ka san addininka kana yin sa daidai Allah zai yarda da kai in ka san duniyarka kuma zaka iya mallakar duniyar yadda zaka iya juya ta kai amfani da ita wajen taimakawa addinin musulunci to bayan wannan nasara da aka samu da kuma fansa da aka dora waɗannan mutane suka biya annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura masu yin bushara da akwai Abdullahi bin Rawaha da kuma Zaid bin Haritha waɗannan mutane guda biyu sai aka tura su je su yi wa mutanen Madina bushara cewa an gama yakin Badar lafiya kuma an ci nasara adadin ko musulmin da suka shahada kaɗan ne su kuma kafirai an kashe saba'in an kama saba'in sannan kuma ga annabin nan sallallahu alaihi wasallama ya tinkaro gida wato wannan yana nuna mana muhimmancin alheri ya zo a tura dan bishara kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni in mutum ya zo maka da bishara ka bashi tukuici wani abin alheri ya samu haka zo aka gaya ma ka faɗi kai sujjada godiya guda ɗaya sannan kuma wanda ya zo da labarin ka bashi tukuici na wannan bushara da ya zo maka da ita ta alheri to ana dawowa din nan ne wato Usama bin Zaid yake bada labari cewa su sun dawo daga yaki mu kuma mun dawo daga binne yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Ruqayya da Allah ya mata cikawa saboda haka sayyidina Usman bai samu dama zuwa yakin Badar ba saboda ya tsaya ya shagala da jinyar yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Ruqayya wanda Allah ya mata cikawa a wajen wato wannan abu da ya faru don haka sai aka zama an zo kuma gida an tarar da wannan rasuwa babba wanda cikin fiƙi hosira Sheikh Albani ya inganta isnadin wannan wato ainihin bayani da aka yi na rasuwar ‘yar annabi sallallahu alaihi wasallam ruqayya bayan wasu daga badar to larabawa sun yi mamakin wato yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan gagaruman nasara a yakin badar kuma wannan abu ya dada fito da gwamnatin musulunci ya dada nuna kwarjininta kuma ta ƙara samun burin ƙasa a bangaren siyasa da tattalin arziki da zamantakewa kuma da waɗanda suke tsammanin musulunci za su iya zuwa hammadina su taka shi su karya ganin nasarar da musulmi suka samu a Badar ya sa wannan mafarki sun dena shi sannan wannan nasara ta Badar ta wato ainihin warkarwa da musulmi abubuwa da yawa da suke damunsu, ko babban makiyin da suka fi jin tsoro suka fi razana da shi sune ƴan uwansu na maka. wanda suka kwashe shekara goma sha uku suna azabtar da musulmi ba dare ba rana wanda suka fi kowa gaya wa musulunci bakan magana suka fi kowa zalunta musulmi suka fi kowa cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama su a ƙasa ga sun zama gawa wannan ya faranta wa al'ummar musulmi rai dan haka ka suranta duk wani farin ciki da zaka iya ji sahabbai sun ji fiye da haka lokacin da suka samu wannan nasara haka mutanen Madina suka fito suka tara annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai cikin farin ciki da murna ɗauke da ganima da kuma nasara da aka samu da kuma wato ainihin karya makiya musulunci kowa ya zo ya zauna ya ta ba da labari musamman waɗanda suka yi nasarar kashe wasu manyan shahararrun kafirai da suka shahara wanda labarin su ya game ko ina a duniya a lokacin cewa su suka fi kowa gaba da annabi yau ga matasa sun je sun zubar da su a ƙasa wannan ya faranta al'ummar musulmi rai kuma ya daɗa sawa gwamnatin musulunci ta Madina kwarjini kuma ya ƙara wa musulmi burin ƙasa a tattalin arziki da siyasa da zamantakewa kamar yadda muka yi bayani. To bayan Badar abubuwa da dama sun faffaru waɗanda suka zama ɗori akan wato yakin Badar din kamar abubuwan da aka yi na gazwatu karkaratul kudur da kuma gazwatu sawe kamar gazwatu zi'am kamar gazwatu bani kainuka kamar gazwatu baharan kamar gazwatu karada da kuma kashe Ka'ab bin Ashraf duk a wannan tsakani kamar da Imam Bukhari wato hadisin sa to bayan wannan hare-hare da aka yi ta yi tsakanin wato al'ummar musulmi da ƴan yaƙuƙuwa ƙanana wanda muka bayanin su gashi sun kai kusan guda shida a tsakanin Badar sai kuma Abu Sufyan ya nema daga mutanen Makka cewa wannan dukiya tasu da ta kubuta wacce ba a yi kama ta a Badar ba su bar ribar da uwar gaba ɗaya ko su ba da ribar gabaki ɗaya a amfani da ita a sake shirya wata gagarumar rinjina wata gagarumar bataliya kuma a ɗebo sojojin haya a zuba su a ciki kuma a gayyato ƙabilu daban-daban a haɗa wata makekiyar rinjina wacce za a je a ɗauko fansar abin da ya faru a Badar. Ta haka suka yi ta yin shiri, suka yi ta yin shiri ba dare ba rana, suna ta neman taimako daga abokansu, daga kabilu na kusa da su da na nesa kowa ana neman shawararsa da su da taimakonsa na kuɗi ko na soja har ta kai abin ya shiga har cikin Afirka don sun gayyato wato mutanen Habasha da kuma wasu mutane da sauran kabilu na Larabawa suka yi ta yin sulhu da waɗanda suka faɗa da su a da domin a ba su dama har mata ma waɗanda aka kashe musu iyaye aka kashe musu maza aka kashe musu ƴan uwa a Badar an hana su yin kuka a maka aka ce tafi kuka su bari sai an ɗauki fansa tukunna sun shiga cikin baƙaƙen kaya abu sufyan ne wato <clears throat> ya jagoranci haɗa wannan makikiyar rindina kuma bayan sun gama shirye-shiryen haɗa wannan rindina wacce za su yakin Uhud da ita wanda aka ɗau shekara guda da wata ɗaya ana shirya wannan rindina domin an yi yaƙin Badar a watan Ramadan in watan Ramadan ya kewayo shekara ɗaya kenan to sai kuma a cikin watan Shawwal ne aka yaƙin Uhud wanda kun ga shekara ɗaya kenan da wata ɗaya cur wanda shine ruwayoyi ingatattu suka yi bayani cewa sun yi wannan shirye-shirye kuma Abu Sufyan kafin a fito yakin Uhud yayi ta sanarwa ko yayi ta tura 'yan yaɗa jita-jita don su je su razana musulmi a Madina kamar je a ce musu wato haƙiƙa taro na mutane sun yi taron dangi za su zo su rugurguza ku ku ji tsoro ku razana ku yi kauya ku yi suranda wannan duk dabara ce ta yaki kamar yadda ake mana yanzu a kafafen watsa labarai in mutum yana yawan sauraron kafafen watsa labarai musamman waɗanda ba na musulmi ba wanda dama musulmin ba su da kafafen watsa labarai nasu ne zaman kansu mai cin kashin kansa duka labaran fifigo goshi ake yi daga kungurare da ba dama. to zaka ga labaran suna tsorata ka suna razana ka suna firgita ka in mu muka samu nasara sai a juye nasara. in kuma akan mu aka samu nasara an dinga kuzuzuta ta har sai wato an raunata mai sauraron labaran wanda kullun labarin da aka kashe musulmi shi yafi yawa ba wanda su suka kashe ba labarin da ba a samu nasara ba shi yafi yawa ba wanda aka samu nasara ba gaskiya a juya ta ta koma ƙarya ƙarya a juya ta ta koma gaskiya abinda ke nesa a matso da shi kusa a ta kuzuzuta shi wanda yake kusa kuma a mai da shi nesa a ta kuzuzuta shi abubuwan da ba daidai ba a juya su a ce su ne daidai abubuwan kuma da suke daidai a juya su a ce shine ba daidai ba wannan shi yake nuna mana muhimmancin kafafen watsa labarai ga al'ummar musulmi musamman jarida da rediyo da talabishin da kuma ainihin wato sauran abubuwa waɗanda ake amfani da su domin isar da sako musamman su zama wato suna da tashar su a sararin samaniya wacce za a dinga kamawa sannan suna da website ɗinsu na intanet da suke bayanin kansu kuma suke kare kansu kuma suke yaɗa addinin su idan musulmi suka yi sakaci da waɗannan abubuwa ba su karfi a ciki ba to lalle za mu sha wahala domin yanzu yaƙin duniya kafin a zo na makami an fi na kafafen watsa labarai kuma sai a ci ku da yaƙi ta kafafen watsa labarai ba tare da kun sani ba domin nan ne ake yin algazwal fikiri yaƙin tunani a yaƙi tunaninka a canza ka a sana'anta ka kuma ta hanyar nan ake transfer ɗin al'adu daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa daga addinin wata ƙasa zuwa wata ƙasa daga kuma tsorata wata ta ƙasa da ƙarfin wata ƙasa duk ta kafafen watsa labarai ake yi haka mallakar kafafen watsa labarai muhimmin al'amari ne wanda yake da muhimmanci ga al'ummar musulmi to shiri yayi nisa na kafirai duk wannan shiri da suke yi kuwa annabi sallallahu alaihi wasallama bai samu cikakken labari ba don haka daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji jita jita ta yawa ana ta yada cewa ga shirin da ake a maka sai ya tura shi ma waɗanda za su je su yi masa bincike su gano haƙiƙanin labarin da ake faɗa na cewa Qurayshawa suna nan suna haɗa makekiyar rindina domin su zo su yaƙe shi haka ne ko ba haka ba bane haka masu kawo Annabi sallallahu alaihi wa sallam labari suka yi bincike na ƙwaƙwaf kuma suka samo haƙiƙanin ingantaccen labari wanda wannan yana daga cikin bambancin abin da musulmi ya suka bambanta da shi da sauran al'umma shine komai sai sun bi diddigin sa sun tabbatar da ingancin sa kafin su yada shi domin wannan yana daga cikin abin da wato yake tsari na addinin musulunci kada ka yaɗa jita-jita ko ƙarya ko zato ko abin da ba a da tabbas a kansa to wannan shine a hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi domin tabbatar da ingantaccen labari game da abin da Qurayshawa suke shiryawa na zuwa su yaƙe shi da wannan makekiyar runduna tasu wacce ta haɗa wato mutane masu tarin yawa da kuma ƙabilu daban-daban sannan an kashe mata miliyoyin kuɗi domin a zo a yi kace-kace da Madina a ɗauki fansar abin da ya faru a Badar. To nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi inda muka kwana akan shirye-shirye da abubuwan da suka biyo bayan Badar kafin Yaƙin Uhudu wanda shi yakin Uhudu shine wato yaƙi na biyu mafi girma bayan waɗancan ƙananan yaƙuƙuwa da aka yi guda bakwai ko shida da kashe kuma wancan babban maƙiyin Allah wato ainihin Ka'ab bin Ashraf wanda ya ta amfani da dukiyarsa yana ziga larabawa yana sa mawaka suna yin waƙoƙi suna cin mutuncin musulunci yana kuma bayar da taimakonsa na kuɗi da kuma ziga mutane masu tari kanoke da kuma ƴan ta'adda yana ba su kuɗi har su kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama da abin ya tsanani annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara sahabbai ya ce a cikin ku wa zai kashe wancan makiyin Allah wanda ya dame mu ɗaya daga cikin sahabbai wanda ake kiransa Muhammad bin Maslama da mutum hudu tare da shi suka haɗa rinjina. suka je suka kashe shi kamar yadda kissa tana nan doguwa a cikin sahihul bukhari ne yadda aka kashe shi, da dabarun da aka ba aka kashe shi nan za mu tsaya sai kuma wani makon Allah ya kai mu a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi mai daukan mana wannan shiri shi tace wato malama Hassana shugaban wannan shiri shine Umar Sa'idu Tudun Wada ni ne gabatar da wannan shiri Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa yake cewa sai mun hada a wani mako wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh عن إخوة الإيمان عفوا إيماني عفوا